Arrita harbi, senperen eta bertze hau bezala, eskolazko prentsa nekez atxemaiten alda, toki publikoetan edo bedein eh, jende, jendeak elkerretara zendien tokietan, ostatuetan horoz gainetik, eta orduan eh, oartu gara nolaz ez, egoera hau obiekitzen al genukela, gisa bat ez. Hori lortzeko, xare bat eh, egin uh, duzue, uh, senpereko komertxanteekin ere hasteko? Bai, hoxe eta bera, guetak intugu, erabaki dugu bideriko berena edo biderik egisena zen uh, komertxenteekin, bertako komertxenteekin harremanetan txartia, ez, sare bat itia. Gure aldetik arpidezat edo abenem erostia, egen nahi dut eskolazko prentxarako hiru abonamendu erositugu, elkartaren izenean, eta nahi zuten prostatu eri, diotegu, eta hori prostatuta bere ala, iru ostatuk baiatze janduten, nahi luketela bildu haste guziz edo hilabete guziz uh, olako, uh, olako aldizkari bat. Behia, egia eta tipitiapa. Zenbat uh, eh, oftatu badira, senperen eta zuen galdera azkenan nori zuzendua zen? Uh. Eh? Denai, bai, bai, uh, eta orduan hemengo komertxantean uh, bat esker eiekin ahimanetan txartu gara, ez susenka, baina eh, komerxenten bat esonen bitartez, eta eh, eta senpereko amak edo dozena ostatuetaik iruk baiatzea gandute. Hmm. Berala, eh? Probosatuta kusian baiatzea gandute. Anora martxan da, zuek eh, arpidetzea erosten duzue eta ostatuak eskuratzen ditu aleak. Bai, hoiz seta bera. Urte oso batendako arpidetza erosten dugu eta eta susenka e, igogia da edo emana da ostaturi. Zer da elkartearen izenean e, hori egite azkenan ejan duzu indargiago duela? Bai, indargiago zeren eta irakusten du ere edo zoin elkarteko gauza bat egiten alduela eta jakinik ere bon, eskolegiko elkartek badute, sare azkar bat eta orduan, e, elduden urtean gure elkartea ez bada segur aski doaike bertze elkarte batek segida hartuko du eta eta bertze hauzu egitane elkarte frango, frango ezautzen dugu eta orduan hola mintzatu zeiekin solasa eginez segur aski gure, gure ideia hemen senperen sortu dena bere bila eginen du ideia unek eta eta bere bertze fruituak izanentu Bitz ere hiru uh, aldizkari, astekari hauetaz, jana horretzen aldi guzun eh, uh, hitzaz bakoitza? Bai, orduan uh, behia, e, egun guziz uh, agertzen dena, zabaldua dena, eta geho badugu egia, hastean behin zabaldua dena, eta badugu hemen tipitapa, batez ere naf, Nafarroko ibarretan zabaldua dena tipitapa, bastanen eta bidazuako ibarren zabaldua dena, baina saran eta senperean ez baldua dena. Aldizkari hau ere nahi genuen eh, sartu gure egitasuan ez. Bueno, ba, guk egia esan, eh, proposamena jaso genuenean e, lapurdi mila seireunda behatzi elkartearen aldetik, ba, bueno, sekulako, sekulako harrera ingenion, batez ere, bueno, irutze zaigulako, ekimen txikia izanagatik, sekulako garrantzi kualitatiboa duela, izan daiteke laitzindari ba, Ipar Euskal Herrian, eta Ego Euskal Herrian beste hainbat herritan ere bide beretik, abiatu daitezen eh, hainbat elkarte eta herriko etxe ere bai, ba, euskarazko prentsaren eh, ikusgarritasuna ba, bultzatzeko. Helburua da azkenean eh, asteko proposamena egitea irakurleari autua aukan dezan ere. Bai, hori da, eh, irakurleari autua egin dezan proposamena egitea, baina horretarako baldintzak sortzeare garrantzitsua da. Horregatik da gure ustez gakoa e, toki publikoetan euskerazko prentsa ere egotea, e, toki hoiek e, izan daitezkelako leio bat irakurle berrien gana ere iristeko eta jakin badakigulako ikusten ez dena normalian ez dela existitzen, beraz, E, aipatu nahi dut berriz ekimen e, xumea izanagatik e, gure ustez e, garrantzia handikoa dela.